بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين In the morning when we wake Bismillah, Bismillah I mi smo zaista zadovoljni što je Mežnis opet i ove godine odredio da čurs tribina bude ovdje u Sejmeskoj džami. Ja samo još da kažem e, da ove čurs tribine su svaki prvi četvrtak u mjesecu, posle akšan namaza, e, ova naredna četiri mjeseca, znači decembar, januar, februar, mart, i zadnji mjesec koja će biti izgubljena, a pošto će tada biti vrijeme računanje, ono, ljetno računanje vremena, ta zadnja čustvina će biti poslije, poslije akšan namaza. Ja neću više oduzimati vremena, znači čustvu miru i ove godine, prosto doktor Šešnik i Fredja Kurdić, pa ću ja zamoliti da vam krenje sa te dame. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم Draga i poštovana braći, cijenjene sestre u islamu, selam alaikum. Evo kako je Hafiz najavio, mi ako Bog da krećemo sa ovogodišnjim ciklusom predavanja u ovoj lijepoj sedmijskoj džamiji, I ranije smo imali e, u e, ove protekle, čini se tri godine, bili smo jedne godine ovdje govorili, ono je započeto bilo društvo u Čašinskoj džami, vezano za poslanika, ali i salam njegove metode, to je bio taj ciklus predavanja. Zatim je bio ciklus predavanja vezano za slabe i njihov odnos prema islamu i neka vrsta urneka svima nama. I imali smo prošle godine, to sjećate, u prošloj sezoni, imali smo jednom od velikana tabiina, to je bio Hasan el Basri i pet predavanja smo govorili o njemu, njegovom životu i ranu, njegovim mudrim izrekama koje je rekao za razne oblasti iz islamskog života. Ove godine sam razmišljao šta da govorimo, koji ciklus da uzmemo ili koju tematiku da obrađujemo. Pa sam onda došao na ideju da možda to bude pet zasebnih cijelina, pet zasebnih predavanja i onda ćemo govoriti o tih nekoliko dakle zasebnih cijelina koje se prije svega tiču svih nas. Jer žena nam je da kroz naše druženja spoznamo i saznamo ono što Allah traži i voli i ono što na neki način svi participiramo u životu pri svakog se, na svakog se odnosi. Jer ako govorimo o nekim subtilnim temama, o nekim posebnim temama, onda možda nekoga ne bi to zaokupiralo, ne bi ga zainteresiralo, pa ćemo mi gledati da govorimo onim temama koje su na neki način skopčane za svakog čovjeka, vezane za svaku osobu, bio muškarac ili žena, bio, dakle, bez obzira kojoj nacionalnosti pripadao, boji kože i tako dalje. Zbog toga ćemo večera sa Bogom da išla Allah dala, izabrao sam jednu temu o kojoj ću govoriti, a to je iskušenje. Zašto iskušenje? Zato što svi nailazimo na iskušenje. I nema dana kada nismo u nekim iskušenjima. Iskušenje ne moraju biti samo zlo, kao što mnogi misle, ili nešto što je usibet. Iskušenje može biti i blagodat, i dobro djelo. I zbog toga mi imamo stalna iskušenja imamo stotine iskušenja svaki dan i rekli bismo slobodno da je Allah gospodar svemira ovaj dunjalu, na ovaj dunjalu data dakle rasprosto, rasprosto hiljade i milione radi iskušenja baš kao što je minirano područje na neki način poredano sa minama. Ali je zato Allah uredio i definirao dakle kako onaj te mine otkriti, kako i naći i kako na selame od njih izaći da čovjek ne strada i da ne pasuje od tog miniranog područja na koje će najlaziti. Tako je isto Allah gospodar sve mira. Postavio iskušenje na ovome svijetu. Muslimanima je tačno dao recept kako da ih riješe, kako da na neki način dagnaju od sebe ta iskušenje, kako da ih prevladaju. Drugi koji ne čitaju Allahovu kinu, koji imaju neku drugu brigu, oni ne znaju kako to riješiti. I zato će na sudnjem danu nositi terete svega onoga što nisu znali da urade, da odrade, nisu znali recimo, da nauče, nisu položili ispit već na ovome svijetu, a mi, Boga mi, polažemo ispit već na ovome svijetu. Dok toga je Allah htio da njegovi robovi koji njega voli, koji njega hvale, koji njega slavi, koji su njemu i tako, da na ovom svijetu već pomalo savladavaju lekcije koje će im i tekako dobro doći na ovome svijetu. Zbog toga je vrlo bitno da govorimo o iskušenjima, jer je uvidite brojni ljudi danas sa milijarde u svijetu, prolaze ta iskušenja i ne odgovaraju na pitanja na koje Allah im postavi određene zadatke, iskušenja, podlegu iskušenjima i ne odgovore na zapitanosti, na odgovore koje treba da odgovore kao što mi vjernici možemo i kao što je Allah zorešan u Kur'an i Kerimu, kao što znate u brojnim ajatima to lijepo kazao, lijepo pojasnio, a Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u svojoj 23-godišnjoj poslančkoj misiji i životnoj praksi tačno pokazao kako čovjek od krvi i mesa koji nailazi na ta iskušenja koja su jednostavno prostrta i rasprostrta i pobacana po čitavom dunjalu i u svakom našem e, nekom životnoj fazi sve je to rasprostrto od omladine, mladića, dječaka, djevojčica pa sve dok Gracias. staraca i dok god dišemo i pišemo na ovome svijetu imat ćemo određene iskušenja i određene dileme i probleme na koje ćemo nalaziti, ali zamislite da Allah zalešanu preko ti iskušenja koja mi možemo nazvati ovim minirani područjima daje muslimanima posebna rješenja i daje posebne nagrade i posebne satisfakcije i posebne dakle darove za koje će obog na sudnjem danu mnogi od tih iskušenja koja prevladimo na način kako Allah hoće onom metodologijom kako je činio poslanik sallallahu alaihi wa sallam, prva generacija muslimana, zatim druge generacije muslimana, časna naša ulema kroz historiju koja je pokazala kako treba da živimo, radimo i kako treba da se odnosimo sprem tih iskušenja, oni će onda nam donijeti rezultate na sudnjemu danu, kako ćemo vidjeti iz nekih hadisa koji ćemo ovu noć, ako Bog da citirati vezano za ovu oblast o kojoj govorimo. Kažem, ovo je vezano za sve nas, pa zbog toga govorim, jer niko ne može kazati, to mene ne interesira. Svi ćemo proći, ali je vrlo bitno da znamo definirati iskušenje, da znamo zašto smo na ovom svijetu, da znamo čim smo stigli na ovaj svijet, da nas Allah puša, da želi da otkrije da li smo mi vjernici ili nismo. To je jedno. Prvo, da li znamo zašto živimo i čemu treba da se divimo? Da li znamo zašto smo došli na ovaj svijet? Znamo li odakle dolazimo, znamo li kuda prolazimo i znamo, znamo li gdje na kraju skončavamo. Ko to shvati i razumije, onda on počinje da pravi jedno shvata vjeru kao što je rekao poslanik Ali Islam, a mi smo to imali prilike na ovom mjestu više puta istisati Men yuri villahu bihi hayren yufaqihu fid dini Kome Allah želi dobro, on ga pouči vjeri, to jest on učini da on vjeru razumije a mali broj je danas ljudi koji vjeru razumije. Kada kažemo vjeru, jer vjera je sve, razumijete? Nije ono što su komunisti naučavali ovi idealisti i ovi brahmanisti i ovi materialisti i ovi ateisti. Nije. Nije to. Nego šta je? Ono što je Allah zašavno odredio, razumiju vjeru, jer vjera je sve. Vjera zadire u sve pore života. Bez odine koliko ste nas vidjelo ovim današnjim, jel tako, velikanima u svijetu i brojnim političkim liderima, vjera zadine i u politiku i ekonomiju i u sistem bilo koji na svijetu. I ako nema vjere, vidjeli ste evo što dobijamo danas na svijetu, ovu jednu giljotinu, ovu, ove brojne dileme i probleme, ove recesije kroz koje ne možemo biti i možemo savladati bez jedinog Allahovog užeta koji je spustio na ovu zemlju i Allah je znao kada je spuštao ovu knjigu da čovjek neće bez nje noći putati niti ploviti ovo gunjalučkim utvrkavim morem dok Allah ne pošelje svoju knjigu ne pošelje svoje miljenike i zaslanike i na kraju posljednje dalavo poslanike miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam koji je tačno pokazao i Americi, Rusiji, Britaniji, Bosni i radi i gradi kako treba da se izlazi iz krize i kako treba da se radi primu se u krizu dođi nikada se u krizu ne može li doći ako će se ovim sistemom i ovim modusom Allahovim proći ovim menedžovim programom kako je Allah odredio i zato je Allah dao vidite iste sisteme isti vazdu istu zemlju ista iskušenja i mi isti vazdu udišemo uspjeh na ovim svojim ispitima dobiti. Da e, vidite da To je ona islamska dakle milina. To je rahmet Allahu koji je prostor na ovoj zemlji. I svi vam mogućio, ni nikome zabranio, ni muslimanim, ni muslimanima. Ali je dao taj određeni proces i dao zakonitosti o kojima mi želimo večeras progovoriti. Dakle, Allah je stvorio čovjeka i spustio ga na ovaj svijet dao mu sve mogućnosti, sve moguće odlike i karakteristike koje ga mogu dignuti iz ovog zemanskog jada i bijede u koju čovjek može da upadne. A povrst svega toga, kada mu nekad mozak i zakaže i kada dođe vrijeme, kao što naš narod kaže i dao su bošnjaci govorili, doće vrijeme da se ni pametan čovjek neće snaći. Ja vidite, to stave mene. Pametan čovjek ne može lako da rješava brojne enigme koji su posebne u ovome svijetu i brojne zabrzlame u koji se ovaj svijet jasno upleo kao ona neka mala baja i onaj neki insert kad uđe na onu paukovu mrežu i zapetlja se i više ne može iz nje izaći. Isto je tako čovjek. Zato je Allah dao Kur'an i Kerim. Da ga u svakom momentu povede na pravom putu. Da čak pravi tačno preko Allahovi ajeta, da je uče naši hafizi i naši imani, jer ono što nalazimo među koricama Allahove knjige, Kur'ani Karimu, da možemo tačno da definiramo šta je pravo iskušenje i kako se iskušenje prevazilazi. A zatim je poslanik, ali sam vam svako to iskušenje prošao, on ga doživio, on ga preživio i on ga nama pokazao kako ga riješiti. I on prva generacija muslimana. I zato ako uzmijete iskušenja, vidjeli ste poslanika i sam vam kaže, najveće iskušenja su imali Allahovi poslanici, a onda oni nakon njih, a onda oni nakon njih. Što je jači vjernik, ima veće iskušenje. Zašto? Pa zato što Allah voli vjernike. I Allah je svakome koje vjernike omogućio da preko iskušenja može da očisti svoj život, kao što mi imamo radne mehanizme, čišće na ovom svijetu, od velikom kada koji nas čisti, koliko budemo odani i predani u toj reći Allah, gospodaru svemira, od hađa i stajanja na refatu kada se Allahu predamo i kada budemo njegovom i tatu i kada mu pokušamo se osjetiti pravim iskrenim, jel tako, pravim vjernicima i ono da Allah zamoliti da nam oprosti sve grije koje smo imali, tada Allah oprašta kada čovjek priđe na islamu i ostavi nevjeru, a uzmije vjeru, tada mu Allah prašta sve što je počinio, što god ima od vjera, Allah mu prašta. Zatim iskrena teba, pokajanje, kada neko od nas zbaježe, skrene, sklizne negdje i onda se Allah mu obrati kaže, ja rabi, mene je šeitan zaveo i na grijeh naveo. Ja rabi, molim te da mi oprostiš taj grijeh, više se na njega nikada neću vraćati. I Allah mu oprosti grijeh kao da u njemu nije ni bio. Ali vidite, iskušenja isto na tako telo. Da pa Allah da određene mehanizme, detergente, preko koji lijepo može da očistiš svoju vjeru, da izglancaš svoj iman svoj islam i da na tebi ne ostane ništa od prljavtine. Kao što je poslanik Ali Islam rekao u jednom hadisu, ako rijeka prolazi i proći će pored vaših vrata, vi se pet puta u njoj dnevno onaj kupate, da li će na vama ostati ikakve prljavtine na vašim tijelima? A sahabi kažu, neće ja Resulullah. E tako isto kada pet puta dnevno obavljate vaš namaz i kada Allahu padnete iskreno na srdu, iza toga neće biti nijednog grijeha, jer sve ono između namaza izvršenje se namazu. Namaz je naša gumica koju mi višemo grijehe, ako i naravno svjesno ne činimo i ne ustrajamo na njima, nego naša ita zavara, ali učinimo nekada nesvjesno, nekada možda i svjesno se brže bolje, onaj privedemo sami sebi, vratimo se sami sebi i zatragimo da Allah želešanu da nam to oprosti, Allah će oprosti, a našim namazom će se to lijepo da izriše. Vidite kako je Allah gospodar svemira dao ljudima i svi, sve poziva u vjeru, sve poziva ila dar selam u kuću spasa, sve poziva u džendet. E sad ko se hoće da odazove, to je njegov, mi smo kadar, niko nas nije natjerao na ovaj svijet da dođemo. Mi smo došli, onaj ne svojom voljom. Ko nam je babo, mi nismo izobirali, ko nam je mama, to nismo izobirali. Gdje ćemo živjeti, u Metki Medini, gdje su ljudi fini, ili u Bonu, Londonu, Niko nas nije pitao, ili ovdje u Zenici ili nekom drugom mjestu. Niko nas to nije pitao. Mi smo rođeni bez naših pitanja. Mi smo se pojavili na ovom brdovitom Balkanu bez našeg izbora. Ali zato možemo da izaberemo vjeru ili nevjeru. Zato možemo da definiramo iskušenje na ovom svijetu i da ih prevadićemo na način kako Allah kaži i da se onda sutra svrtamo onu najljepšu reprezentaciju koja će ući u džennet il Firdeusa, u najljepše dijelove dženneta, one džennetske perivoje u kojoj će dominirati Allahove lepote i dobrote, ono što oko nije. Ako ih ima iskušenje u 20. stoljeću, početno 21. stoljeća, pa to su onda nam ubije nadu i snagu. I da onda ne gledaš na ove Dunjalu čare to nikomu, ali gledaš mizirno da vidiš da on sutra džehennemsko, onaj džehennemsko na neki način granje i trnje koje će biti bacano zajedno sa kamenjem ljudi i kamenje će biti materijal za gorivo kako Allah Želešanu navodi u Kurani Kerimu zato Allah kaže čuvajte sebe i svoje porodce od vatre čiji će materijal za gorivo biti ljudi i kamenje i kad vidim čovjeka koji je sutra da ti kažem onaj materijal I ne nikad u očima nije niko od ličnosti svjetski nešto. Ja to smatram mizijem i smatram običnim onim trnjem i granjem i to suhovinom za potpalu džahemnem. I uopće i ne vrednije niti cijenim. Cijenim samo onoga ko vjeruje Allaha. Pa se spušta na njemu na srđu. Prije se spusti na srđu Allahu. E on je veliki, on se spusti više na srđu, dulje ostane sve bolje. Što više kanja sve bolje. To više posti sve bolje. Što manje govori sve bolje. Čimo puno priča, nijemo od njega ništa pogledaj. Samo to nam je haber kutije tamo ovdje. Naše televizore pogledajte, samo maljezgaju, pričaju. Ma nijema šta li govore, čemu govore? Veliko poziva Allahu, pitam je vas, obrnite tamo malo federalnu, državnu, ovu, onu, njemačku, britansku. Pa vidite, sve se opet svodi samo na ono malo, onaj dunjavu, ono što je vječno, što je najbolje, što je vrijedno, što je dragocijeno, što ne prolazi, što je zlata vrijedno. Ko govori o tome? Hafizi, imami, džamijani. Govore samo vjernici. Ostali bogami su krenuli putem džendama. Ne moramo mi biti od tih koji će za njima hrviti. Zato mi kad shvatimo, razumijemo, šta je stvarno iskušenje, da je ovaj život, samo jedno iskušenje veliko, I da nije ništa drugo, nije nas Allah postavio ovdje ni da se patimo, ni da ratujemo, ni da se znojimo, ni da lažemo, ni da petljamo, nego nas je prosuo na ovaj svijet nas, da nas dočeka da vidi hoćemo li mi to stvarno biti vjernici, kao što Allah kaže, a ne možeš biti vjernik samo jednikom kao što nas kažu, bitno je, kada je zlo drugome ne misliti, ništa, bitno je to samo, jo, gona, de, kada je bitno da drugom zlo ne misliti bitno je srce. Pa mora srce da isijava nečiva. Ako ima u srcu nešto lijepo, ono mora nešto da pokaže lijepo. Ako imaš ljubav prema svojoj hanumi, pa moraš pokazat nekad. Nije svaki dan je šamarat, je, je tu ljubav. Pa kažeš, bitno je srce prema tebi, ono osjeća, a onda šamar joj zeknije. Možda li tako? A pa ne ide, ako ima ljubav u srcu, onda je ljubav i srce to je da pokažeš jedan lijep, fin, human odnos, jedan, jednu pravu ljubav koji će ga prema njoj, ona prema tebi. I onda moraš govoriti da ima ljubav u srcu, a govoriti ovo je ima, ovo je islam, bitno je srce, a nema ni namaza, nema ni posta, nema ni hađa, nema ni morala. Pa je, je da, to srce, jer go ima srce, vidjeli ste još veće, puno je do nego ljudsku. Vidite, kad zakolite vola koliko srce ima. Što reći i go, srce. Ali gdje u njemu ima, gdje u njemu taj osjećaj? Gdje? Tako i u čovjeku. Dakle, što ovdje u nama mora se pokazati? I zato pogledajte šta kaže Allah za ušanu Kurani Kerimu u suri Al-Ankabut od nas početka. El Flamim e hasuben nasu e jutreku en jakulu amenna wa hum la yuftenun je li tako? Zar misli ljudi da će biti ostavljen na miru ako kažu amenna, mi vjerujemo, a ne budu stavljeni iskušenje. Dakle, svi će biti stavljeni iskušenje, da znate dobro. Lako je govoriti, ja vjerujem, ali vidimo kad su iskušenje, hoćeš li vjerovati. Lako je govoriti, eh, u mene da nešto bilo, ja bi ovako se ponašao. Vidjet ćemo i tebe, kad tebi budi. Jer svako će da iće iskušenje koja moći će podnijeti ako bude pravi vjernik, ako uzme reflektor koji mu Allah odredio, pa sa njim posvijete sve te tunele na koje iskušenja nailaze, pa tačno nađe obrse i crte onoga što iskušenje znači, a ima oni koji to ne upotrebe, pa onda padne u iskušenjima kao što mnogi drugi rade. I zato poslanik Ali Salam kaže, vjerno mi razostavljeno hadijsko odnosi imam, imam termizi hadijs osjene kao Hasan, dakle, prijemčnim, hadis koji se može koristiti za dokazivanje brojnih stvari u islamu. Poslanik Ali Islam na ime kaže وَمَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَمَا عَلَيْهِ خَفِيئَةٌ kaže Allah će sa belajima Ovdje je spomenut bela, bela je iskušenje. Radi ne da će iskušavati vjernika i vjernicu. Vjernika i vjernicu. Mumina i muminku. U njihovom imetku, njihovom životu i njihovom djetetu i porodu njihovoj djece. Sve dokle dok ne sretnu Allaha, a ne budu imali ni jednog jedinog grijeha. Vidite. Dakle, Allah toliko voli svoje robove koji njega voli da očisti ga od griha već na ovome svijetu. Vidite. I to je na prolaznom svijetu. I onda nema čišćenja u džehennemu, braću moja draga. Najgore je kad ti ukriš džehennem, a džehennem je veoma plah. Prvije da će svaki, aha, aha, aha, aha, što onaj govori jedan. Razumijete? I onda šta misliš kad uzješ da, da pije 10, 20, 30, 80, 80 griha sutra ispaštao koliko će trebati čišćenje u džehennemu, u džehennemskoj vatri, a onaj svijet je vječan. Vječan, nema kraja. I onda za 5, 10, 20 griha ona treba 1000 godina biti u džehennemu njegove vatri. Allah želi vjernike da očisti već na ovome svijetu. Da je očisti već na ovom svijetu i da on sa svojim imetkom, koga će nekad izgubiti, zato što je bio pošter, zato što je bio principijan, zato što je bio pravedan, zato što će biti hrpa lopova koji će navaliti na njegov imetak, pa ga prevariti, zato što će biti oni koji će te uzeti za žiranta, pa će te prevariti, ćeš ti plaćati ono što je on uzeo i potrošio, a ne on, nego ti. Kao pošten čovjek koji su vjerovo kao komči, kao brat u Štivanu, kao čovjek koji dolazi u džami, vidjeli koji su džami dolazili, milijone uzeli od ljudi, pa jedno i sada ovaj, po sudu se ganje. Milioni su uzeti od ove sirotinje koja je bila naivna, ko mi muslimani, vjeruješ svom bratu, jer došli u džaviju s tobom, ja mu nješ vjerovat, i potpišeš i onda sad ti vraćaš, a ono,